İslam Dünyası Elm və İbadət İslam Dünyası İman və Təqva İslam Dünyası Ailə və Cəmiyyət İslam Dünyası Dünya və Ahirət İslam Dünyası Bu dünyanın sakini ol. Sakin ol. ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار Ey qövmüm, nə üçün mən sizi qurtuluşa çağırarkən siz məni atəşə çağırırsınız? Bismillah, elhamdülillah, və salatu və selamu alə Rasulillah. Hörmətli tamaşaçılar, İslam Dünyası proqramında xoş gördük sizi. Allah təbarək və təalanın salamı ilə sizi salamlayırıq. Bugünkü proqramımız keçən dəfəki verilişimizin davamı olacaq. Keçən dəfəki mövzumuzun davamı olacaq və biz bu günləri İman barəsində danışacağıq. Qeyd etdiyimiz kimi imanın 6 şərti var. Bunlardan birincisi Allaha iman, ikincisi mələklərinə iman, üçüncüsü kitablarına iman, dördüncüsü peyğəmbərlərinə iman, beşincisi qəza və qədərə iman və altıncısı axirətə imandır. Biz bu gün axirətə iman haqqında danışacağıq və qonağımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. İlahiyyatçı Elşən Şəkərov bu gün studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizi. Allahın salamı ilə sizi də salamlayıram. Elhamdülillahi rabbil alamin və salatu və salam ala əşrafil anbiya vəl mursalin nəbiyyinə Muhammedin və ala alihi və sahbihi ecmaîn. Və bugünkü mövzumuz e, deməli imanın ərkanlarından biri olan axirətə iman barədə danışacağıq. Və e, axirətə iman mövzusu imanın qeyd etdiyimiz kimi mühüm bir e, deməli ərkanlarından biridir və hər bir mömin, hər bir müsəlman e, necə ki digər imanın ərkanları kimi bu ərkana da, bu rükünə də deməli yəqinliklə iman gətirməlidir. İnanmalıdır. Tamaşaçılar üçün yəqin ki maraqlı olar. Axirət dedikdə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Bunu açıqlayardınız. Axirətə iman dedikdə ümumiyyətlə əsasən 3 mövzu nəzərdə tutulur. Birinci mövzu deməli axirət, yəni qiyamət, qiyamətdən əvvəl e, baş verəcək əlamətlər və bu əlamətlərə iman. İkincisi, e, deməli, ölümdən sonra e, qəbr əzabı və qəbr neymətinə iman bu nəzərdə tutulur. Üçüncüsü isə, deməli, qiyamət qopduqdan sonra e, baş verən hadisələr, yəni e, axirət gününə iman nəzərdə tutulur. Və bunların üçü də, deməli, e, E, bir-biri ilə sıx əlaqədar olduğuna görə axirətə iman mövzusuna daxil olur. Və şək şübhəsiz ki, bunların hər üçünə iman etmək lazımdır, inanmaq şübhəsiz, lazımdır. Şübhəsiz, bunların üçü də hər biri deməli e, qeyb işlərdəndir, hansı ki e, biz buna iman gətirməliyik və ümumiyyətlə qeyb demişkən bunu da qeyd edim ki, ümumiyyətlə qeybə iman ə, İslamda, yəni imanın əsas hissəsidir. Və ə, çünki e, deməli, gözlə görünən və müşahidə olunan və həmçində bilinən e, deməli, işlərə, şeylərə iman gətirmək, bu, deməli, bunu həm mömin də, həm də qeyri-mömin bunu görür və iman gətirir. Amma qeybə iman isə xüsusən e, deməli, möminin sifətlərindəndir və buna görə də deməli, Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə Bəqərə surəsinin yəni, ilk ayələrində e, müttəqilərin yəni sifətini qeyd etdikdə ilk sifət olaraq onların qeybə iman gətirməklərini buyurur. Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zəlikəl kitabu la rayba fih hudan lilmuttaqin." Allah təala buyurur ki, Elif lam mim bu özündə heç bir şək şübhə doğurmayan və müttəqiləri doğru yola yönəldən bir kitabdır. Əllezina yu'minuna bil-ğaybi və yuqimunus-salata və mimma razaqnahum yunfiqun. Və Allah təala bundan sonra bu müttəqilərin sifətini bizə açıqlayır və bildirir ki, müttəqilər o kəslərdir ki, onlar deməli qeybə inanar və bu əsas budur e, və deməli e, namaz qılar və onlara verdiyimiz ruzidən e, xərcləyərlər. Və sonra Allah təala ayənin ardında buyurur ki: "Vallazina yu'minuna bima unzila ilayka وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ Və o kəslər ki, yəni müminlərin sifətləri odur ki, müttəqilərin, onlar sənə nazil olana, yəni Peyğəmbər s.ə.v nazil olana və Peyğəmbər s.ə.v öncə, yəni səndən öncə nazil olanlara iman gətirər və ahirətə də yəqinliklə iman, iman edərlər. Və buna görə də e, deməli, e, e, qeybə iman bu imanın əsasıdır və məhz bu qeybə imanla e, mömin qeyri-mömindən fərqlənir. Və möminlərin sifəti budur ki, deməli möminlər qeybə inanır və qeyb də odur ki, yəni qeyb dedikdə bizim gözlə görə bilmədiyimiz, görmədiyimiz, dərk edə bilmədiyimiz e, hər bir peyğəmbərin, Allahın və peyğəmbərin bizə xəbər verdiyi hər bir xəbərlər buna daxildir. Və elə ah- özür istəyirəm, axirətə iman da elə qeybə imanın bir hissəsi. Əlbəttə, yəni axirətə iman elə e, demək olar ki, e, bütünlüklə qeyb qeybə imandır. Əşə müəllim, tamaşaçılar üçün də yəqin ki, maraqlı olar bayaqları qeyd etdiyiniz qiyamət və axirət məsələləri. Qiyamətlə axirətin fərqi nədədir? Bunlardan hansı öncə gəlir? Bunları açıqlayarız. Buyurun. Deməli, axirətə iman dedikdə, axirət ümumidir. Yəni, ümumi axirətə iman dedikdə, bayaq dediyim kimi, qiyamətdən öncə qiyamətin əlamətləri, qiyamətin qopması və qiyamətdən sonra baş verən hadisələrdir. Əsasən, axirət dedikdə, qiyamətdən sonra baş verən hadisələr nəzərə tutulur. Amma sadəcə qiyamətdən öncə E, baş verən hadisələr də qiyamətə aid olduğuna görə və bunlar da bu imana və həmçində ölümdən sonra baş verən hadisələr e, bunlar da e, deməli qiyamətə imana daxil edilib. Müasir dönəmdə bəzi insanlar iddia eləyirlər ki, onlara qiyamətin qopması tarixi bəllidir. Güya ki, Maya təqvimindən, öncəki qövmlərdən onlara qalma hansısa bir təqvimlər var və bununla hesablama ilə belə bir qənaətə gəliblər ki, artıq bütün dünyada belə deyək ki, bu xof var. 2012-ci ildə dekabr ayında məhz e, bu qiyamətin qopması gözlənilir. Bu barədə kitab və sünnədə buna bir dəlil varmı ümumiyyətcə? Və e, dinimiz, şəriətimiz bu haqda nə deyir? Deməli, e, bu qiyamətin baş verməsi, qiyamətin qopmasının tarixi Bunu Allahdan başqa heç kəs bilmir və bunu da Quran və sünnə buna e, dəalət edir. Və əgər Allah Taala bunu bildirəsi olsaydı, bunu öz peyğəmbərlərinə bildirərdi. Və e, peyğəmbərlərin ən şərəflisi olan Məhəmməd peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm də hətta o belə, yəni bu barədə bilməmişdir. Və Qurandan buna dəlil Allah Taala Qurani-Kərimdə Loğman surəsinin 34-cü ayəsində buyurur: "İnnallaha indehu ilmus saati" وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت İnna Allaha alimun xabirun. Allah təala bu ayədə buyurur ki, ə, e, qiyamətin, yəni saatın elmi Allaha aiddir. Və o yağış endirir və bətinlərdə olanı da bilir. Və heç bir nəfs sabah nə qazanacağını, bilməz və həmçində heç bir nəfs harada öləcəyini bilməz. Və Allah Taala biləndir və xəbərdardır. Və bu ayədə açıq-aydın Allah Taala bildirir ki, qiyamətin əlaməti yalnız, e, yəni qiyamətin baş verməsinin tarixi yalnız Allaha aiddir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu də, yəni məşhur olan Cəbrailin hədisində e, Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbərimiz sallallahu qiyamət barədə sual verir və deyir ki, e, "Ya Rasulullah, əxbirni anis-saati." Deyir, ey Rasulullah, mənə qiyamət barədə xəbər ver. Və Peyğəmbər s.ə.v ona cavab verir ki, Məl məs'ulu ənhə bi'ələmə minəs-səili. Deyir, bu barədə soruşulan heç də soruşandan çox bilmir. Və bundan sonra Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbər s.ə.və onun əlamətlərindən soruşur. Və bu iki hədis və bu ayə, həmçində çox saylı ayələr var ki, dəlildir ki, qiyamətin əlamətlərini Allahdan başqa heç kəs bilməz. Və kim iddia edirsə, deməli, e, qiyamətin nə zaman baş verməsini bildiyini artıq bu e, böyük bir iftira atmış olur. Həm Qurana, həm də e, deməli, hədislərə. Və ona görə də bu, bu barədə bilgi tam Allaha aiddir və bunu heç kəs bilməz. Əşrəf müəllim, qeyd etdiyiniz kimi Qurandan və e, sünnədən də dəlillərlə söylədiniz ki, qiyamətin dəqiq qopma vaxtı heç kimə bəlli deyil. Allah təbaraka və təaladan başqa bunu heç kim bilmir və bilə də bilməz. Bəs əlamətlər necə? Qiyamətin qopmasının əlamətləri mövcuddurmu və peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bu barədə nə söyləyib? Çox düz buyurdunuz ki, yəni qiyamətin e, baş vermə tarixini, yəni Allah Taala heç kimə bildirməsə də, Allah Taala bu qiyamətin baş verməsindən öncə qiyamətin yaxınlığına dəlalət edən bəzi ayətləri və əlamətləri bizə bildirmişdir. Allah Teala Quran-ı Kərimdə Muhammed surəsinin 18-ci ayəsində buyurur: "Fəhəl yanzuruna illə sə'ətə en ta'tiyahum baghtatan faqad caa ashratuha." Allah Teala buyurur ki, məgər onlar, yəni kafirlər qiyamətin onlara qəflətən gəlməsini gözləyirlərmi? Gö gəlməsindən başqa bir şeyi mi gözləyirlər? Artıq onun bəzi əlamətləri gəlmişdir. Və bu ayədə Allah, Allah Teala özü bizə xəbər verir ki, qiyamətin bəzi əlamətləri artıq gəlmişdir. Və <clears throat> başqa bir ayədə Allah Teala buyurur ki, innahum yarawnahu ba'ida və narahu qariba. Həqiqətən onlar onu, yəni qiyamətin baş verməsini uzaq görürlər. Ancaq biz isə onu yaxın görürük. Qiyamətin əlamətlərinə gəlincə, Ümumiyyətlə qiyamət özü, qiyamət sözü e, deməli e, Allah Taala Qurani Kərimdə qiyamətin qəflətən baş verdiyinə görə Allah Taala bunu əs-sa adlandırır, saat adlandırır. Yəni bir an anda gələcək. Və bu qiyamətin qiyamətdən əvvəl baş verəcək hadisələri e, alimlər üç qismə bölürlər. Və bunlardan birinci qism uzaq əlamətlərdir, yəni qiyamətdən çox uzaq əlamətlərdir və hansı ki, bu əlamətlər artıq baş verib və qutarıb. Və bu əlamətlərdən misal e, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin göndərilməsi artıq qiyamətin əlaməti idi. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur ki, e, deməli öz şahadət barmağı ilə orta barmağını yanaşı tutaraq Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, "Bu istu ana was-sa'atu kahatayni." Yəni mənim peyğəmbər göndərilməyimlə qiyamət bax belədir və barmağını yanaşı göstərdi. Yəni yaxın, çox yaxındır. Artıq peyğəmbər sallallahu göndərilməsi qiyamətin ə, e, ə, e, əlamətlərindəndir. Və başqa bir, yəni bu uzaq əlamətlərdən biri deməli peyğəmbərimiz sallallahu dövründə baş vermiş ə, e, ayın parçalanması hadisəsidir. Və Allah Teala bu bu barədə Quran-Kərimdə Qəmər surəsində buyurur ki: "İqtarabatis sa'atu və enşaqqal qamar." Allah buyurur ki, saat, yəni qiyamət yaxınlaşdı və ay parçalandı. Və bu hadisənin, yəni e, bu ayənin enmə səbəbi, bu hadisənin olması səbəbi, e, deməli, Məkkə müşrikləri Peyğəmbərimiz s.ə.vədən deməli, e, bir möcüzə istədilər ki, bir möcüzə göstərsin onlara və Peyğəmbərimiz s.ə.v onlara vəd verdi və ə, əli ilə aya işarə elədi. Və sahabələr rəvayət edirlər ki, və ayın bir hissəsi dağın bir tərəfinə getdi, digər hissəsi isə bölünüb digər bir tərəfinə getdi və sonra təzədən birləşdi. Və bunu görən sözsüz ki, bu e, kafirlər, müşriklər buna yenə də iman gətirmədilər və buna sehirdir dedilər. Sehirdir adlandırdılar və sonra onlar öz və dedilər ki, peyğəmbər peyğəmbər bizi Məhəmməd bizi sehirlədi dedilər. Və sonradan onlar bunu dəqiqləşdirmək üçün e, deməli Məkkədən qırağda olan karvan gələn yəni, Məkkəyə gələn karvanlardan soruşdular və onlar da bunu təsdiqlədikdə onlar dedilər ki, yox, bu böyük bir sehirdir. Yəni Məhəmməd həm bizi, həm də başqalarını sehirlədi və bunu iman gətirmə. Bu da özü də deməli olub keçmiş e, qiyamətin böyük əlamətlərindəndir. Və həmçinin başqa bir əlaməti qiyamətin necə ki peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm xəbər vermişdi. Deməli ə, e, Ərəbistan yarımadasında bir od qalxmağı və bu odun işığından deməli, hətta Busradakı, yəni Suriyadakı olan şəhər Busradakı dəvələrin boğazı işıqlanacaq. Peyğəmbər s.ə.v bunu xəbər vermişdi və bu həqiqətən də Hicrətin 654-cü ildə baş verdi. Və bu Mədinənin şərqindən böyük bir vulkan püskürdü və e, lavalar bütün e, deməli Mədinənin vadilərində axırdı və həqiqətən insanlar çox dəhşətə gəldilər və onun işıl işıltısını hətta Suriyada belə görünmüşdü. Və bu hadisələr olub keçib və bunlar yaşananlar. Hə. Və e, bundan da başqa iki digər e, əlamətlər də var. Hə, Bunlardan orada... biri bizim yaşadığımız dönəmdə və e, inşallah gələcək daha böyük əlamətlər. Bizim e, müasir indiki dönəmdə e, tamaşaçılar üçün yəqin ki, maraqlı olar. İndi hansı hadisələr baş verir? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin söylədiyi əlamətlərdən. Sallallahu əleyhi və səlləm. Və bizim bu hal-hazırki dövrdə deməli e, baş verən əlamətlər əsas ikinci qrup əlamətlərə aiddir. Bu da orta əlamətlər deyilir. Və bu əlamətlər baş verib, amma bunların deməli hələ qutarmayıb, davam etməkdədir bu hadisələr. Və bu hadisələrdən misal üçün Peyğəmbərimiz sallallahu xəbər verdiyi, necə ki Cəbrailin hədisində bunun hədisin bir hissəsini söylədi ki, Cəbrail əleyhissalam soruşur Peyğəmbər sallallahu ki, mənə qiyamət barədə xəbər verir. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, qiyaməti əlamətini, yəni soruşulan heç də soruşandan çox bilmir. Və sonra Cəbrail əleyhissalam ardınca soruşur ki, bəs mənə onun əlamətdə fəxbirni an əməratiha. Onun əlamətləri barədə mənə xəbər ver. Və Peyğəmbərimiz sallallahu burada bir neçə əlaməti qeyd edir. Deyir ki, əntəlidə əntəlidəl əmətu rabbətəhə. Qadın öz ağasını doğacaq. Və bu qadın öz ağasının doğmasını alimlər iki cür şərh edirlər. Bir bir cür şərh edirlər ki, yəni e, deməli qadın qızlar öz analarına ağ olacaqlar. Ha, valideynin üzünə ağ e, olmaq. Ağ olacaqlar və ha. E, valideyn öz qızını doğacaq və qızı böyüyüb ona artıq ağalıq edəcək. Bunu, bunu bu bir şərhi budur. Digər bir şərhi isə deməli e, ağa öz e, kənizi ilə evlənəcək və onun ondan e, deməli e, doğulan uşaq sözsüz ki, azad doğulur və nəticədə nə olur? Deməli qız azad olur və anası hələ də qul qalır. Yəni bu iki cür şərh eləyirlər və e, hə, hal-hazırda həqiqətən də yəni bu qızların öz analarına ağ olması, yəni bu əlamətə Ümumiyyətcə bu e, hal-hazırda bizim yaşadığımız dövrdə cəmiyyətin böyük problemlərindən biridir ki, evladların valideynlərə qarşı e, bu cür münasibəti, valideynlərin ağ olması. Təəssüflər olsun. Sonra hansı əlamətlər var idi bizə bizim dövrə aid olan? Sonra başqa bir əlamət necə ki ə, Peyğəmbər sallallahu həmən eyni olan hədisin Cəbrani hədisində davam eləyir. Deyir ki: "Və antara al-hufatal urata al-alata ri'a ash-sha'i yatatawaluna fil bunyan." Və deyirsən görərsən ki, əlamətlərindən deməli ayaqyalın, e, deməli çılpaq və kasıb qoyun otaranlar, yəni çobanlar hündür binalar tikməkdə deməli yarışırlar. Və bu da hal-hazırda biz görürük ki, yəni bu hadisə, yəni bu hal-hazırda insanlar yəni hündür binalar tikməkdə yarışırlar və bu da əlamətə dəlalət edir. Həmçinin ikinci qrup əlamətlərə, yəni o əlamətlər ki, hansı ki, deməli baş verir və hal-hazırda dönəmimizdə davam edir. Bu əlamətlərdən biri də deməli yalançı peyğəmbərlərin artması, yalançı peyğəmbərlərin çıxmasıdır. Və bu da peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bunu da xəbər verib ki, və qiyamətin əlamətlərindən biri bu olacaq ki, 30 nəfər yalançı peyğəmbər çıxacaq. Və hər biri də iddia edəcək ki, mən peyğəmbərəm, ancaq peyğəmbərimiz buyurur ki, mən peyğəmbərlərin sonuncusuyam, məndən sonra peyğəmbər yoxdur. Və bu da dönəmimizdə bunu biz çox şahid oluruq ki, deməli e, insanlar e, deməli özlərinə peyğəmbər elan edirlər və bu da əlamətlərdəndir. Elşən müəllim, bundan başqa e, digər gözlənilən böyük əlamətlər var ki, bu barədə də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm məlumat verib. Bax bu gözlənilən əlamətlər hansıdır qiyamətdən öncə? E, deməli, digər əlamətlər üçüncü qism əlamətlərə aiddir bu və bu üçüncü qism əlamətlər qiyamətin böyük əlamətləridir, siz qeyd etdiyiniz kimi. Və bu böyük əlamətlər əsasən ondur. Yəni, Peyğəmbərimiz s.ə.v-in xəbər verdiyi kimi, 10 əlamətdir və bu 10 əlamətdən deməli necə ki hədislərdə gəlir, biri baş verdi, verərsə, yəni biri baş verdikdə digər digərləri onun dalınca e, sapa düzülmüş muncuq dənələri kimi ardınca gələcək. Və hətta hədislərin birində gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, e, ip qırıldıqda necə ki muncuq dənələri bir-birinin ardınca tökülür və qiyamətin böyük əlamətləri də bu cürdür. Və bu əlamətlər elə əlamətlərdir ki, bunlar hələ heç baş verməyib hələ gələcəkdə baş verəcək və bunlar baş verməyi artıq qiyamətin çox yaxın olmağına dəlalət edir. Və bu əlamətlər də əsasən 10-dur. İndi isə təfsilatı ilə bir-bir e, qeyd edək və Qurandan və hədislərdən, dəlillərdən. Bu əlamətlərdən birincisi e, Mehdi əleyhissalamın gəlməsidir. Mehdinin gəlməsidir. Mehdi özü kimdir? Bu Mehdi deməli e, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin nəslindən olan Həsən ibn Ali ibn Əbi Talibin nəslindən olan bir kişinin ləqəbidir. Və Mehdi sözünün mənası hidayət edən, yəni insanlara doğru yol göstərən deməkdir. Və e, bunun adı, necə ki, hədislərdə gəlir, Peyğəmbərimiz s.ə.v buyurur ki, adı mənim adımla, atasının adı mənim atamın adımla eyni, adı, adı ilə eyni olacaq. Yəni, Muhammed, e, Muhammed ibn Abdullah olacaq. Və bu elə bir dövrdə gələcək ki, elə bir dönəmdə gələcək ki, yer üzü artıq haqsızlıq və e, zülmlə dolu olan bir e, deməli e, dönəm olacaq. Yəni fitnə fəsadla dolu olacaq. olacaq və bu insan gələcək əmnamanlığı bərqərar edəcək yer üzündə. Və Peyğəmbərimiz sallallahu hədisində buyurur, e, səhih hədislərdən birində, deməli, e, Əbu Davud və Tirmizi rəvayət edən hədisdə Peyğəmbər buyurur ki: "Lə təzhəbud dunya hətta yəmlikəl araba raculun min əhli beyti yuwati ismuhu ismi və ismu əbihi ismə əbi." يَمْلَأُ الْأَرْضَ adilən və qistən kəmə muliət cəvran və zulmən. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, ərəblərə mənim əhl-i beytimdən olan bir kişi rəhbərlik etməyənə qədər deməli qiyamət qopmayacaq, yəni dünya dağılmayacaq. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v açıqlayır yəni bu insanın kim olmağı, deyir onun adı mənim adımla, atasının adı da mənim atamın adıyla eyni olacaq. Və o yer üzünü, deməli yer üzünün e, haqsızlıq və ədalətsizliklə dolduğu bir vaxtda gəlib yer üzündə haqqı və ədaləti bərqərar edəcək. Burada e, Şəm müəllim bir sual da meydana gəlir ki, gəlməsi dedikdə nə nəzərdə tutulur? Onun e, göydən zühur etməsi, e, necə ki bəzi mənbələr e, iddia eləyirlər, yoxsa ki doğulması? Yox, sözsüz ki, bunun e, biz e, zuhur e, gəlməsi dedikdə, üzə çıxması dedikdə doğulub boya başa çatması nəzərdə tuturuq. Yəni o adi bir insan kimi, uşaq kimi doğulacaq, böyüyəcək və böyüyüb boya başa çıxacaq. Yəni hələ ki doğulmayıb, hələ ki yox, bu yox, yox, o qiyam gələcək. Hə. Bu e, bunun necə ki bəzilərin iddia etdiyi kimi, yəni e, qeybə çəkilib və hal-hazırda qeybdədir və gəlməsi bu bu düzgün deyil. Yəni bunu e, hal-hazırda əlimizdə olan, yəni mənbələrə əsasən peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədisləri və Quranda, yəni bu barədə bir şey yoxdur və peyğəmbərimiz sallallahu əgər belə bir şey olsaydı, sözsüz ki bizə xəbər verər. Necə ki İsa əleyhissalam indi gələcək öz yerində. İsa əleyhissalamın E, deməli, zuhuru kimi. E, qiyamətin əlamətlərindən, yəni böyük əlamətlərindən ikincisi, deməli, e, dəccalın çıxmasıdır. Və bu dəccal da, deməli, Adəm övladından olan bir kişidir və Peyğəmbərimiz s.ə.v bildirmiş ki, hədislərdə bildirmiş ki, onun, deməli, yer üzünə gəlib, yəni üzə çıxıb və yer üzündə fitnə fəsad törətməsi, deməli, e, dünyanın yaranmasından qiyamətə kimi yəni, e, bəşər övladının görmədiyi bir fitnədir, fitnə olacaq. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v bu dəccal barədə bizə necə ki özündən əvvəlki peyğəmbərlər kimi, yəni hər bir peyğəmbər öz ümmətini ondan çəkindirmiş və peyğəmbərimiz sallallahu da bunu bizi çəkindirmiş və digər e, peyğəmbərlərin öz ümmətlərinə bildirmədiyi başqa məlumatları da peyğəmbərimiz sallallahu bizə xəbər vermişdi. Və ə, e, Dəccalın ə, e, fitnəsinin böyük olmasına səbəb budur ki, Allah Taala Dəccala deməli e, qeyri-adi, yəni adi insanın bacara bilmədiyi ə, xüsusiyyətlər ver, verməsi, verməsidir. Və bu da insanların azmasına səbəb çox olur. Çox böyük bir hakimiyyət olacaq. Çox böyük bir hakimiyyəti, hə, həmçinin çox böyük Qüvvəti, bir qabiliyyət qüvvəti, olacaq. Aha. Və bu qabiliyyətlərdən, misal üçün, yağış yağdırmasıdır, yerdən ot bitki bit bitirməsidir, Və hətta hədislərdə gəlir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu buyurur ki, yerin xəzinələri onun ardınca gedəcək. Və o deməli ə, e, sözsüz ki, mömin kəslərə müsəlman Yəni mömin, bir növ insanları sınağa çəkmək üçün, onların imanını əlbəttə, yoxlamaq üçün. Əlbəttə sözsüz ki, yəni bu dünya həyatı onsuz da sınaq, sınaqdır və ən böyük sınaqlardan biri bu sınaq olacaq. Və onun deməli e, Peyğəmbərimiz buyurur ki, o e, qısa bir müddətdə bütün yer üzünü gəzəcək. Lakin iki şəhərdən başqa Mədinə və Məkkəyə daxil ola bilməyəcək. Çünki necə ki hədislərdə gəlir, Məkkə və Mədinəni, ətrafını, sərhədlərini e, Əli qılıclı mələklər qoruyur. Lakin yenə də, yəni burada qeyd etmək lazımdır ki, yəni mömin insanları o azdıra bilməyəcək. Yəni o o qəlbində şəkk olan, şübhə olan, yəni zərrə qədər nifaq olanları azdıra biləcək. Amma mömin insanlara gəlincə isə hansı ki, deməli Allahın ad və sifətlərini bilirlər və Allahı deməli yaxşı tanıyırlar. Öz rəblərini tanıdığı tanıyan möminlərə onun heç bir ə, zərərə toxuna bilməz. Yəni mənbələrdə qeyd olunur ki, həmin bu Dəccal Allahlıq iddiasında üzlü, olacaq üzlü, və insanlar bəs onu e, nədən tanıyacaqlar ki, bu onların Rəbbi deyil? Hə. Hansı əlamətləri var onun özünün? İlk növbədə onun əlamətlərindən biri odur ki, ə, e, deməli peyğəmbərimiz sallallahu buyurur hədislərin birində deyir ki, ə, e, ə, e, hər bir ümmət, hər bir peyğəmbər öz ümmətini ondan çəkindirib. Lakin mən sizə elə bir əlamət deyəcəm ki, bunu e, obsu digər e, peyğəmbərlər deməmişdi və peyğəmbər sallallahu buyurur ki, bilin ki, o, yəni Dəccal tək gözdür. Amma sizin Rəbb, e, Allahınız isə, Rəbbiniz Allah isə tək göz deyil. Tək, e, tək göz deyil. Və həmçində digər əlamətlərdən, yəni biz bilirik ki, Allah Taala möhtac deyil heç nəyə. Ancaq ə, e, Dəccal isə yer üzündə gəzəcək, dolaşacaq, yeyəcək, içəcək, onu yeməyə, yatmağa ehtiyacı olacaq. Amma biz bilirik ki, Allah pakdır, nöqsansızdır və Allah Taala'nın heç nəyə ehtiyacı yoxdur. Və bu bu kimi əlamətlərdən artıq insanlar biləcəklər ki, e, deməli bu Dəccal yəni, e, sözsüz ki, Allah deyil və ə, e, möminlərin deməli əsas burada deməli e, Dəccaldan çəkinməyə bir nişanə. Odur ki, Allahın ad və sifətlərini bilməkləridir. Peyğəmbərimiz sallallahu bizə həmçinin Dəccaldan qorunmağın da yollarını bizə öyrətmiş və Peyğəmbərimiz sallallahu buyurur ki, kim Kəf surəsinin ilk 10 ayəsini və başqa bir rivayətdə gəlir ki, son 10 ayəsini əzbər bilsə və o gəldiyi zaman, yəni Dəccal gəldiyi zaman oxusa, artıq onun fitnəsindən qorunmuş olar. Və e, Peyğəmbər s.ə.v başqa bir e, bizə xəbərdarlıq edib ki, əgər eşitsəz ki, o bir yerdədir, e, ona ona tərəf getməyin. Yəni yaxınlaşmayın. Çünki Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, kişi özünə arxayın olacaq ki, mən ona iman gətirməyəcəm, amma gedib onu görəndən sonra ola bilsin ki, Peyğəmbər sallallahu deyir ki, ona iman gətirir, ric çəkindirir Peyğəmbər sallallahu Qiyamətin böyük əlamətlərindən üçüncü əlamət deməli e, İsa əleyhissalamın e, nazil olmasıdır, enməsidir. Və biz bildiyimiz kimi İsa əleyhissalam deməli Allah Taala bunu e, özünə tərəf qaldırıb, həm cəsəd, həm ruhla və necə ki Allah Taala Qurani-Kərimdə deməli bu barədə buyurur ki, deməli Əli İmran surəsinin 55-ci ayəsində buyurur ki: "İzqalallahu ya İsa inni mutavaffike və rafi'uka ileyyə və mutahhiruka minellezine keferu." Allah təala buyurdu ki: "Ey İsa, həqiqətən mən səni bu dünya həyatıva son qoyacam və səni özümə tərəf qaldıracam və səni müşriklər, e, kafirlərdən deməli e, təmizləyəcəm. Və qiyamətin əlamətlərindən də biri budur ki, Allah Taala yəni onun İsa əleyhissalamın enməsini qiyamətin e, böyük əlamətlərindən biri etmişdir. Və e, Quranda Allah Taala e, deməli başqa bir ayədə Zuhruf surəsinin 61-ci ayəsində buyurur ki: "Və innehu la'ilmun lis-saati." Həqiqətən o, yəni onun nazil olması qiyamətin əlamətidir. Və bu ayənin təfsirində bir çox təfsir alimləri, həmçində e, İmam Əhməd öz Musnəd əsərində Abdullah bin Abbasdan gətirir ki, yəni burada e, deməli e, nəzərdə tutulan ayədə nəzərdə tutulan e, yəni əlamətin qiyamətin əlaməti dedikdə, yəni e, İsa əleyhissalamın nazil olması nəzərdə tutulur. İsa əleyhissalamın e, deməli nazil olmasında e, deməli əsas hikmətlərdən biri də İsa əleyhissalam o e, Məsih Dəccalın fitnəsinin e, çox böyüyüb və e, böyüyüb deməli hər hər, hər tərəfi bürüdüyü bir vaxtda e, deməli Allah Taala İsa əleyhissalamı nazil edəcək və İsa əleyhissalam deməli Məsih Dəccalı öldürməklə onun fitnəsinə son qoyacaq. Və sözsüz ki, bu da Allahın yəni hikmətindəndir ki, Allah Taala yəni belə istədi ki, Məsih Dəccal yer üzündə fitnə fəsad törədəcək və İsa əleyhissalam isə onun bu fitnəsinə nazil olub, onun bu fitnəsinə deməli, son qoyacaq. Böyük əlamətlərindən dördüncüsü, deməli, Yəcuc və Məcuc tayfalarının çıxmasıdır. Və bildiyimiz kimi, yəni Quran-ı Kərimdə, Kəf surəsində Allah Taala bu tayfa barədə danışır və bu tayfa deməli yenə də e, Adəm övladlarındandır və bu tayfa e, fitnə fəsad törətdiyinə görə Zulqarneyn adlı bir Allahın yəni qulu, salih qulu Allahın əmri ilə bunları deməli e, bir yerdə qapatmışdır. Yəni sədd çəkib, üst, üstlərinə sədd çəkmişdir. Və qiyamətin əlamətlərindən də biri budur ki, deməli bu sədd qiyamətə yaxın ə, e, söküləcək və bu tayfa ə, e, çox sürətlə deməli yer üzünə axışacaqlar. Və bu, bu, bu bunlar bu tayfa çox güclü bir tayfadır və bunların deməli E, qarşısında e, qarşısına qarşılarına çıxan hər bir şeyi darmadağın edəcəklər və heç kəs onlara qarşı mübarizə aparmaq iqtidarında olmayacaq. Və bu barədə Allah Taala Ənbiya surəsinin 96-97-ci ayələrində buyurur: "Hətta izə futihət yəcucu və məcucu və hum min kulli hədəbin yansilun. Vaqtarabal va'dul haqqu fa izə hiyə şaxisatun absarul lezina kafaru." Allah Taala buyurur ki: E, Yəcuc və Məcucun səddi açıldığı zaman onlar hər bir dağlardan, yəni dağlardan axışıb gəldikləri zaman Allahın vədi yaxınlaşacaqdır. Və Allahın vədi yaxınlaşdıqda isə kafirlərin gözləri bərələcək. Yəni Ənbiya surəsinin 96-97-ci ayələrində. Və həmçinin hədislərdən, deməli Buxari və Müslimin e, Zeynəb binti Cəhş radiyallahu anhadan rəvayət olunan hədisdə e, e, buyurur ki, bir dəfə Peyğəmbər s.ə.v qəfil onun yanına daxil oldu və dedi ki, vay olsun ərəblərin halına, yaxınlaşmaqda olan şərdən dolayı və Peyğəmbər s.ə.v öz deməli, e, baş barmağı ilə şəhadət barmağını hələqə formasına salıb dedi ki, bugün Yəcuc və Məcucun səddindən bu hələqə boyda bir deşik açıldı. Və qiyamətin e, böyük əlamətlərindən beşincisi, deməli, e, Kəbənin viran olunmasıdır. Və bu da böyük əlamətlərdəndir. Peyğəmbərimiz s.ə.v deməli, e, Buxar və Müslimin rəvayət etdiyi, Əbu Hüreyrədən rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Yuxarrimul Kəbətə zuz suviqateyni minəl həbəşəti. Deməli, Kəbəni Həbəş, Həbəşdən olan e, nazik ayaqlı bir kəs sökəcəkdir. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər buyurur ki, o Kəbənin deməli e, zinət zinətlərini götürüb viran e, deməli oğurlayacaq və həmçinin onun örtüyünü e, sökəcəkdir. Qiyamətin böyük əlamətlərinin altıncısı deməli tüstünün çıxmasıdır. Və necə ki həm hədislərdə, həm də Qurani-Kərimdə hətta bu barədə Duxan surəsi, yəni bu bu barədə var, bu əlamət barədə və göydən deməli böyük bir e, tüstünün gəlməsi və bu tüstü insanları bürüyəcək və bu bir əzab olacaq və bu da qiyamətin böyük əlamətlərindəndir. E, Duxan surəsinin 10-11-ci ayəsində Allah təala buyurur: "Fərtəqib yevmə tə'tis-səma'u biduxanin mubin, yaxşən-nəsə hada azabun alim." Allah təala deyir ki, e, peyğəmbərinə: "Sən e, deməli göyün əzəmətli böyük bir açıq-aydın bir tüstünün gələcəyi, göydən açıq-aydın bir tüstünün gələcəyi günü gözlə. Və bu ə, e, e, deməli şiddətli bir əzabdır. Və həmçinin də hədislərdə də Peyğəmbərimiz sallallahu buyurur ki, yəni qiyamətin əlamətlərindən biri də deməli tüstünün e, gəlməsidir. Qiyamətin 7-ci əlaməti, böyük əlamətlərindən 7-cisi Quranın bir gecədə qaldırılması. Və bu da böyük əlamətlərdəndir. E, İbn Macə və Hakimin e, Hüzeyfədən radiyallahu anhu rivayet etdikləri hədisdə peyğəmbər s.ə.v buyurur ki: "Yadrusul İslamu kəma yadrusu vashiyu'th thawbi. Hatta la yudra ma siyamun və la salatun və la nusukun." Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, e, paltarın rəngi itdiyi, itib getdiyi kimi, yəni vaxt vaxt getdikcə itdiyi kimi İslam da unudulacaq və itəcəkdir. Hətta iş o yerə çatacaq ki, Bil bilməyəcəklər oruc nədir, namaz nədir, qurban nədir. Və Peyğəmbər ardında buyurur ki, "Və la yusra ala kitabillahi fi leylatin." Yəni Allahın kitabı bir gecədə qaldırılacaqdır. "Və la yabqa minhu ayatun." E, və ondan bir ayə belə qalmayacaq. Qiyamətin böyük əlamətlərindən 8-cisi günəşin gün batandan çıxmasıdır. Və Qurandan Ən'am surəsinin 158-ci ayəsində Allah Taala buyurur: deməli yevmə yəti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayran. Allah təala buyurur ki, o gün Rəbbinin bəzi əlamətləri gəl gələcək və əvvəlcədən iman gətirməmiş və ya imanında bir xeyir qazanmamış kəsin iman gətirməsi artıq fayda verməyəcək. Və bu əlamət gəldiyi zaman, necə ki, Quran-Kərim və hədis dəalət eləyir, günəş məğribdən, deməli, gün batandan doğduğu zaman artıq e, iman gətirənin e, imanı ona fayda verməyəcək. Əgər bundan əvvəl iman gətirməmişdisə. E, və sözsüz ki, bu ayəni görən hər bir insan, ayəti görən hər bir insan iman gətirəcək. Necə ki, hədisdə gəlir, e, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və burada, burada e, yəni bu ayədə yevmə yəti ba'du ayati rabbika deyəndə Rəbbinin bəzi ayələri dedikdə necə ki hədis hədis bu Qur'anı açıqlayır. Burada günəşin e, gün batandan doğması nəzərdə tutulur. Necə ki səhih hədisdə Buxari və Müslimin rivayet etdiyi hədisdə e, deməli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qiyamətin böyük əlamətlərindən biri də günəşin deməli, gün batandan doğmasıdır. Və insanlar bu əlaməti gördükdə iman gətirəcəklər. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, məhz həmən gün, deməli, əvvəlcədən iman gətirməmiş və ya imanında bir xeyir e, <clears throat> qazanmamış kəsin iman gətirməsi ona fayda verməyəcəkdir. E, qiyamətin e, əlamət, böyük əlamətlərindən 9-cusu, deməli, yerdən heyvanın çıxmasıdır. Və bu əlamətə də həm e, Quran, həm də sünnə dəlalət edir. Quran-ı Kərimdə Nəml surəsinin 82-ci ayəsində Allah Taala buyurur: "Və izə vaqa'al qawlu alayhim axrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum annan-nasa kanu bi ayatina la yuqinun." Allah Taala buyurur: Deməli, qiyamət onların başlarının üstünü aldığı zaman biz yerdən bir heyvan çıxardacağıq ki, onlarla danışıb və insanların ayətlərimizə iman, yəqinliklə iman gətirməməklərini desinlər onun vəsfi e, deməli e, çox iri iri bir heyvan olacaq. Hətta e, deməli o, deməli 30 dirsə qədər, yəni hündürlükdə belə bir rivayətdə gəlir və onun böyük iri ayaqları olması, tüklü olması və həmçində o insanla danışması, insanlara danışması gəlib hədislərdə. Bu heyvanın bir xüsusiyyəti olacaq ki, bu heyvan deməli e, kafirlərə, yəni Allaha iman gətirməyənlərə möhür vuracaq alınlarına möhür vuracaq e, və hətta hədisdə belə gəlir ki, yəni e, deməli e, bir kəs deməli bir, bir nəsə aldıqda digərinə sual verəcək ki, bunu kimdən almısan və o deyəcək ki, möhür vurulmuşlardan. Yəni bu heyvanın gəlməsində də məqsədlərindən biri budur ki, kafirlərə o deməli möhür vuracaqdır alınlarına və tanım, tanınacaq. Yəni həmin vaxtı möminlər qeyri-möminlərdən tanınacaqlar. Və növbəti əlaməti, e, qiyamətin deməli 10-cu e, sonuncu əlaməti deməli Yəməndən od çıxmasıdır. Və bu od deməli e, adi, yəni belə hal-hazırda dövrümüzdə baş verən vulkan deyil, yəni çox əzəmətli bir od olacaq və hətta od o qədər böyük olacaq ki və insanları bu deməli məşhərə topla, toplayacaq. Yəni bir yerə toplayacaq. Və sözsüz ki, bu odun deməli e, çıxdığı vaxt, necə ki, hədisdə gəlir, artıq yer üzündə yəni, iman gətirən heç kəs qalmayacaq. Və məhz bu hadisələr baş verəndən sonra, deməli, qiyamət qopacaq. Və qiyamət də necə ki, hədislərdə gəlir, Peyğəmbər, Peyğəmbərimiz salsana buyurur ki, qiyamət e, ən şər insanların üzərində baş verəcək. Yəni, yer üzərində artıq ən şər insanlar qalacaq. Və bu əlamətlər, yəni, bayaq əvvəldə qeyd etdiyim kimi, deməli, e, ardıcıl olacaq və biri baş verərsə, digəri onun ardınca dərhal və çox tez bir müddətdə baş verəcəkdir. Rəşəm müəllim, maraqlı söhbətə görə təşəkkürümü bildirirəm sizə. Tamaşaçılarımız üçünsə qeyd etmək istəyirəm ki, e, biz bugün axirətə iman haqqında danışdıq və mövzu kifayət qədər böyükdür. Gələcək iki verilişdə də nəzərdə tutmuşuq inşallah ki, Rəşəm müəllimdən biz bu barədə söhbətimiz olacaq və onun bilgilərini, Allah Taala'nın izni ilə bildiklərini də sizə çatdıracaq və sizi maraqlandıran sual, arzu, irad və təkliflərinizi bizim elektron poçtumuza da yazıb göndərə bilərsiniz. E, bu dəfəlik isə bizdən bu qədər. İnşallah gələn dəfə yenidən görüşmək və eşidilmək ümidi ilə Əssalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətuh. Ey qövmüm, nə üçün mən sizi qurtuluşa çağırarkən siz məni atəşə çağırırsınız. Siz məni Allaha nankorluq etməyə və haqqında heç bir bilgim olmayan şeyləri ona şərik qoşmağa çağırırsınız. Mən isə sizi o qüdrətli və çox bağışlayan Allaha çağırıram. Şübhəsiz ki, məni istahiş etməyə çağırdığınız şeylərin nə bu dünyada, nə də axirətdə çağrı haqqı vardır.'' dönüşümüz Allahadır. Həddini aşanlar isə atəş əhlidirlər. Mənim sizə dediklərimi tezliklə xatırlayacaqsınız. Mən öz işimi Allaha həvalə edirəm. Şübhəsiz ki, Allah öz qullarını görür.